Ekainak amar ditu, gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzu, e, berriozari irretiaren albiste emankizuna eta eh, ezin dugu beste modu batera egin, azken e, egunetako euriteak aipatu behar ditugu gure lehenbiziko albistean. Hor ize da, Jon, eh, euri denboralde, e, denboraleak, e, errepide mosketak, lur mugimenduak eta inundazioak egin ditu, zarren ere. Asteburu honetako denboraleak utzitako euriteek, inundazioak, luiziak eta errepide mosketak, eragin dituzte berriozarko auzo zaharrean eta baita ezkabamendiko inguru ere. Berriogei orduz jarraian bota zuen euria, ostiraleko arriatxaleko sortzietatik igandeko eguerdiko amabietara, eta kalteen balantzea handia izan da. Bai mendialdea eskolaren eta auzo zaharriaren artean doan bidea, baita arizi iturrira doana ere, Itxiak izan dira, Luizi handiak direla kausa. Lurrezko bideak moztuta gelditu dira uraren ondorioz, menditik jaisten diren urguziak jasotzen dituen makaldia urazpian gelditu da, erabat eta egoera berean dira landaguneak eta baratze ekologikoen zonaldea ere. Militarren akuartela mendutik auzo zaharrera doan errepidea itxi egin dute ere, pilatutako urek maila altua hartu baitute. Militarren bidean pilatutako urak eun metroko putzua sortu zuen, bidearen zabalera osoa hartzen zuen putzuak, eta zenbait puntutan hogeita mar sakonera zuen, oinezko eta txirrindulariaen bidea oztopatuz. Horregatik, paseoa istea erabaki zen. Ezkaba amendiazpiko lurretan gainezka egiten du urak. Lurrek ezin dute euria xurgatu eta azalean dagoen harriakala edo zulo guztietatik ateratzen da. Horren erakusle da labadero edo latxarriko hiru odietatik ateratzen dela e, ura orain baita erdiko iturritik ere. Hemendik aurrera zarko udaleko beharginek herria normaltasunera bueltatzen saiatuko dira denboraleak eragildako egoeraren ostean. Atxo amaitu zen berriozarko pintxo astearen lehen edizioa. Bederatzi egunen ostean, atzo amaitu zen berriozarko pintxo astearen lehen edizioa. Eguraldia eta krisia tartean izan arren, lagun askok parte hartu dute, amairu taberna parte hartzaileek eskainitako pintxoen dastaketan. Orokorrean parte hartu duten pertsonen balorazioa positiboa izan da, ekinaldi polita izan dela eta errepikatu beharko litzatekeela baitiote. Gaur, arreatxaleko sortzietan, berriozarko udaletxeko bilkura kultura aretoan sari banaketa ekitaldia eginen dute. Gaizka Arbizu Armendarizek eta Julen Maiarin hortigosak esku pilotako finalak ama, emesortzia amairu irabazitzuten. Gaizka Arbizu Armendarizek eta Julen Maiarin hortigosak osatzen duten bihikote berrio zartarreak haien mailako txapelketa finala irabazi egin zuten larreungo taldeari emesortzi eta amairu e, eh, hogeita seigarren nafarroako kirol jokoetan. Gainera merezimendu osoarekin irabazi zuten gaizkak partida osoan zehar sufritu behar izan baitzuen eskuko mina, beraz, zorionak eh, bikote berrio zartarroni. Eta BKEko Lander Lakasta eskalatzaia gazteak eh, podiuma eh, lortu du bigarren bloke eskala, eh, eskalada kopan. Iragan ekainaren zortzian bekaeko eskalada eskolak podiumera igotzea lortu zuen bigarren bloke eskalada kopako amasei urte zazpiko gizonezkoen kategorian iruñeko autobus geltoki zaharrean egintzen final hori. Aipagarria da alaber bekaeko eskalada eskolan duela urte bete sortu zela eta bere bi parte hartzaileak azken momentur arte mantendu zituen podiumean. Azken eh, probaren ostean, Lander Lakasta erriko eskalatzaileak bigarren postuan amaitu zuen txapelketa, eundalaro geita bost, puntu lortuta iruro geita bost euro, eta magnesio bote bat izan ziren kirolari berriozartarriaren sariak. Bestalde, Saul Estalinek eunda hogeita bost puntu erdietxi zituen, eta bosgarren izan zen, baina ez zuen podiumik lortu, bigarren proban ezin izain baitzuen parte hartu osasun arazoengatik. Eskarmentu handiagoko eskalatzaileen aurka ostean eta bederatzi hilabeteko prestaketa besterik izan ez zuten arren, Berrio Zartarriek sekulako marka utzi dute parte hartutako bi txapelketetan. Entzun dezagun Lander Lakasta eskalatzailea irrati honetako aurrera beti saioko lankide den kinik egindako elkarrizketa batean. Lander Lacasta, escalador de la Escuela de Escalada del BKE. Eh, es tu primera competición en, esta Copa de Escalada en bloque. Eres el novato de la competición con tan solo nueve meses de, práctica de este deporte. ¿Qué se siente al haber alcanzado el segundo puesto del podio? Pues la verdad es que estoy muy contento ¿no? por haber conseguido el segundo puesto. No me lo esperaba y le tengo que dar las gracias a mi entrenador Nacho, ¿no? que nos ha estado enseñando durante estos nueve meses junto a mi equipo, ¿no? Y también quería dar la enhorabuena a uno de mi equipo que ha quedado en quinta posición, que se llama Saúl. Y eso, pues estamos muy contentos y no pensábamos lograr este logro. Eta gure albistegia amaitu baino lehen, mendialdea guraso elkartearen ikasturte amaierako festa ere aipatu behar dizuegu. Ilargi parkean egin ziren larun batean ospakizun ekitaldiak eta batzu batzuk bertan bera gelditu ziren euria zela eta baina e, ala ere berriun lagun baino gehiagok parte hartu zuten herri bazkarian besteak beste. E, dena den e, ekitaldian e, omenaldia egin zitzaien seigarren eh, mailako ikasleei eta horrez eh, gainera mendialdea guraso elkarteak eh, hezkuntza lege berriaren inposaketa salatu zuen orain entzungo dugun bezala entzun dezagun txaro kastainarez hemen berriozar irratian. Botik etorri zaizkigu gauza gehienak txarrak dira murrizketak e, jarri nahi duten hezkuntzan lege berri hori, bueno, pues, eh, alde hortatik ere gure balorazia txarra zen, ez? Bai. Mm. Eguraldiaz eh, mintzatuko gara orain, gaur hobetzera eginen du eguratsak goizaldean eta goizean goiz odeiak ugariak izanen dira oraindik orain eta euri apur bat egin lezake, baina goiza aurrera joan ala, zerua garbituz joanen da apurka-apurka eta eguerdiktik aurrera giro eguzkitsuagoa espero da. Temperaturak gora eginen du eta hainbat tokitan maksimoak hogei gradu ingurukoak izanen dira, azken orduetan odeiak ugarituz joanen dira berriro. Thank Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eta izan orduetan berriozari edo interneten eguzkiplaza.neten.